Այսօր հայ առաքելական եկեղեցին նշում է Սուրբ Սարգիս Զորավարի, նրա որդի Մարտիրոսի եւ 14 զինվորների տոնը։ Ամենայն հայոց գարեգին երկրորդ հայրապետի տնօրինությամբ Սուրբ Սարգիս Զորավարի տոնը 2007 թվականին հրճակվել է երիտասարդների օրհնության օր։ Սուրբ Սարգիս Զորավարը համարվում է երիտասարդ զույգերի եւ սիրահարների բարեխոսը։ Երիտասարդներն այսօրը դիմում են Սրբին, որ իրենց աղոթքները հասցնի առաստված։ Մեզանում տոնը նշվում է ոչ միայն եկեղեցական ծեսով ու աղոթքով, այլև ժողովրդական սովորույթներով։ Այսօր Ստեփանակերտ Մարտի Սուրբ Աստվածածին առաջնորդանիստ եկեղեցում կատարվել է երեկոյան ժամերկություն եւ երիտասարդների օրհնության կարգ, որից հետո եկեղեցու բակում տեղի է ունեցել տոնին նվիրված հոգեվոր մշակութային միջոցառում։ Նախաձեռնության հեղինակը հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցու Արցախի թեմն է աջակցությամբ Արցախի հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարության։ Ժամանակները բարդ են, Արցախը ծանրագույն վիճակում է եւ այս իրավիճակում միայն հավատը կարող է փրկել։ Պետք է աղոթենք ու ապավինենք Աստծուն եւ սրբերի բարեխոսությանը։ Ժամերկության ընթացքում Արցախի թեմի առաջնորդ Տեր Վրթանես Աբ รา համյանի ձեռամբ կատարվել է օրհնության կարգ, որից հետո նա падգամ է հղել երիտասարդներին։ Կարծես թե քաղաքական, տնտեսական, եւ բարոյ հոգեբանական ամբիզի ճշմներ են գործադրում արցախցիների վրա Մի այնպիսի պտտահողմ է բարձրացրել աշխարի շուրջ, որ հնարավոր է, որ առանցին առանցին մեզ այդ պտտահողմը կարող է վերցնել և մեզ որուսյան մատնել։ Այս իրավիճակում մեզ հույս և հավատ պետք է ներշնչեն ամպիսի իրողություններ, ինչպիսիք Սուրբ Սարգիսն է եղել, նրա զինակից ընկերներն է եղել, եւ նրա նվիրյալ որդի Մարտիրոսն է եղել։ Այս ոգևոր կապի միջոցով է, որ մենք կարողանանք հաղթահարել այն դժվարությունները, որ այսօր ծառացած են մեր առաջ։ Սուրբ Սարգիսը հայ ժողովրդի ամենասիրված սրբերից է։ Սուրբ Սարգսի падգամը երիտասարդներին ոգեշնչող է ու արդիական բոլոր ժամանակներում, ասում է Արցախի հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարի տեղակալ Լեռնիկ Հովանիսյանը։ Սուրբ Սարգիսը եղել է զինվորական եւ նաեւ երիտասարդներին հովանավոր։ Այդ իսկ պատճառով մենք այսօր մեր երիտասարդներին ավետում ենք, որ նախ այսօրվա նաեւ իրավիճակի սենելով մենք պետք է լինենք միասնական եւ լինել մեր ժողովրդի զինվորը եւ կյանքի բոլոր բնակավարներում, այսինքն զինվոր ոչ միայն մարտի դաշտում, ոչ միայն զորքում, այլ նաեւ զինվոր յուրաքանչյուրը իր ընտրած մասնագիտության մեջ, իր ընտրած ոլորտում, որպեսզի կարողանա կարողանանք ապահովել մեր երկրի հարատեվությունը։ Առավել եւս ստանալ վիճակում մեզ համար դա խիստ կարեւոր է, որպեսզի մենք կարողանանք հաղթարել այս ամեն ինչը։ Եվ Սուրբ Սարգսի հիմնական падգամը այն է, որ երիտասարդությունը պետք է ամուր կարճի իր ազգային արժեքներից, որպեսզի կարողանա շարժվել առաջ եւ կարողանա իր հայրենիքի պաշտպանության համար իր բոլոր ներուժը օգտագործել Սուրբ Սարգի զորավարի հրաշագործություններին երիտասարդները հավատում են, այցելում են եկեղեցի, աղոթում, նաև ժողովրդական սովորույթներին հետևում։ Տոնին նախորդող գիշերը երիտասարդներ նաղի բլիթ են ուտում եւ հավատում, որ իրենց փեսացուն կամ հարսնացուն կհայտնվեն երազում, ջուր կտան իրենց ծարավը հագեցնելու։ Անաստասիան ու Մարգարիտան ավանդույթների մասին իրենց ունեցած գիտելիքներով են կիսվում։ Սրան նախորեին Սուրբ Սարգիսի այդ սիմվոլներից մեկը այդ աղի բլիթն է, որ սիրահարները ուտում են ու ինչպես ասում է ավանդույթը, երազում ջուրը սիրեցյալը պետք է բերի։ Ինձ թվում է, որտեղ այդ ավանդույթը, որ մարդիկ ներշնչում են իրենց, որ պետք է սիրեցյալը գա, Գիտում ենք վեր Սուրբ Սարգիսն է։ Այդ օրը գիշերը ջահերները աղիբլի տնոտում վեր երազում տեսնան հուվակելու իրանց երազին ճուրպերը ու տեսնան հուվանան իրանց իրելին։ Այդ օրը հիշատակելի սովորություններից է փոխինդո մատուցարանը դնել տանտանիքին կամ պատշգամբին եւ սпасել Սուրբ Սարգիս զորավարի ձիու պայտի հետքին։ Ըստ ավանդույթի Սուրբ Սարգիսը պետք է հրեշտակների ուղեկցությամբ անցնի եւ ում մատուցարանի մեջ դրված ալյուրի կամ փոխինդի մեջ թողնի անաղարտություն խորթանշող իր սպիտակ ձիու պայտի հետքը այդ տարի կիրակ իրականանա տվյալ հավատացյալի երազանքը։ Այս տարի հավատացյալների երազանքը ընդհանուր է՝ Աստծո ողորմությամբ ապրել ու արարել հայրենի հողում։ Եվ ինչպես թեմակալ առաջնորդն է իր ուղերձում նշել, լծվենք սիրով, համբերությամբ, նեղություններին դիմագրավելու վճռականությամբ եւ կտեսնենք, որ Աստված նորից պիտի օրհնի մեր միությունն ու շնորհի մեզ խաղաղ եւ բարօր կյանք։ Սրփու Հիվանյան, Արցախ լրատվական։